Ստեփանակերտի Սվնդի ձեռնարկության տնորեն Ռուդիկ Ազարյանի համար 1988 թվականի փետրվարի 12-ին մարզկենտրոնում տեղի ունեցած կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովը շրջադարձային եղավ։ Բաքվից եկած էմիսարներն էին կազմակերպել ժողովը, որպեսի Արցախյան շարժումը դատապարտող որոշում ընդունվեր սակայն ոչ մայրաքաղաքից ժամանածների, ոչ Կուսմարսկոմի առաջին քարտուղար Բորիս Գևորգովի ներկայությունը, ոչ նրանց սպառնալիքները չօգնեցին։ Եկեք լսենք Ռուդիկ Ազարյանի հետ զրույցի ձայնագրությունը։ Նրանց հետո արդեն հիմնարկություններում ստեղծեցիք բջիջներ, ակտիվիստներից, կազմակերպեցի գործադուլներ, ստանում ենք համապատասխան հանձնարարություններ, Դրանից հետո փետրվարի 20 մի որոշ ժամանակ անց ստեղծվեց կորում կոմիտե։ Ռուդիկ Ազարյանը չեր տատանվում, նա ղեկավար էր, հնարավոր էր շարժումը հաջողություն չունենար, ինչը հղի էր ոչ կանխատեսելի հետևանքներով։ Այդ ընթացքում Ռուդի Գազարյանին առանձին կանչում էին եւ Մարզգոմ երկրորդ քարտուղարի Մագարդակով, վերջում առաջի քարտուղարի Մագարդակով ստիպում են անպայման ես ժողովրդին հանեմ աշխատանքի, վախեցնում էին մեկը ես որոշել եի ոնց որ ժողովրդն է ուզում ժողովրդից չարազանա ոչ մենք եւ իզեւ շարունակես միջևեջ նույնիսկ շարժման ժամանակ ինձ ավելի մեծ բաշխում տվեցին մարս գյուղ քիմիայի գլխավոր տնօրեն երևի այլ հետ կապված որ հարմարվեմ, բայց էլ է շոգնես եւ արդեն ընկանք շարժման ալիքի մեջ։ Այդ ալիքը ձեզ տարավ առաջ։ Միգուցե։ Դուք հավատում եք, որ կհաղթեինք։ Ինչն էր օգնում ձեզ պայքարելու, ինչի վրա եք հույս տնում։ Ես հավատում եմ, որ ինչ որ դրական արդյունքներ կհասնեինք, բայց ես չէի հավատում, կարող այեզեի շարունակվել։ Իզևը ինչ։ Ռազմական գործողություններ։ Չէի հավատում, որ հնարավոր է զենքով։ Փախստականներ Բաքվից, Սումգայիթից չի եղատում այդքան մաս քանի գունում քան արդեն մենք համոզվեցինք ակտիվիստներս որ վերջում պետք է մենք զենքի ուժով պայքարենք զենքի ուժով պիտի հասնենք մեր նպատակին սկսեցինք արդեն զենքերս մեկը մյուսը զբաղվել եւ այլ եւ այլն գիտեմ որ ձեզ բանտարկել են ինչ պատճառով 90 թվին հունվարի կեսերին երբ սկսվեց Բաքվում հայտնի իրադարձությունները այդ նույն ժամանակ հունվարի 18-ին մեզ բանտարկեցին գախնի ծառայության հետ կապեր ունեինք հիմա բարձ ենք խոսում մոտիկ ընկերներ ունեինք ոչ թե ընկերներ այլ համախոհներ նրանք մեզ ասեցին պիտի ռոլեսին բանտարկեն ռոլես աղաջյանը բանտարկեն որն այդ ժամանակ աշխատում էր որպես աշխատում էր ավտոճանապարհ շինարարության վարչության պետ եւ որը այս ժամանակ շարժման ակտիվիստներից մեկն էր համարում։ Որոշեցինք նորովեսին մի քանի օրով մեկուսացնենք 7-10 օր տարբեր գյուղերում, անտառներում պայեցինք, վերջը որոշեցինք որ մի որոշ ժամանակով ռուրեսին հանենք Ղարաբաղից։ Հիմնական այդ պարտականությունից վրա էր դրած։ Խոսեցին Երևան, Իգնատիևը հատուկ եկավ, որպեսզի անպայման տղաներին տեղափոխեր առաջինին ես նկատնում ռուլեսին։ Այն ժամանակ մեր մեքենաներուն չէինք շրջում, մեր սեփական եւ ծառայական չէինք շրջում, Խնդրեցինք Դավոսյան Սերգեյ Սերգեյեվիչին մեքենան վերցրեցին, որ ռոլեսին ճանապարհենք։ Մեքենան տրամադրեց, ռոլեսը վերցրեցինք, ուզում էի գնա հիմնարկ ինչ-որ թղթեր վերցներ։ Հիմնարկ չհասած մեզ գաղնացրեցին վարորդներ, ես մեկերորես։ Մեքենան կաղնացրեցին, չգիտեմ ինչքան ասեմ, 15-20 զինվորներ ավտոմատներով զինված շատ կոպիտ անեցին, մեզ ստուգեցին, իզենք եմ գրես թե ինչ, հետո նստեցեցին մեծ ուրալ ավտոմեքենա տենտով եւ տարան օտանավական։ Ինքնաթիռը կաղնասեր ոչ թե շենքի դիմաս տրասը զայրում, որ ոչ մեկը չնկատի, ժամանակը ժողովրդին հավաքված սպասում են ինքնաթիռի վայրիշքին, բայց հատուկ ուրիշ ինքնաթիռը կաղնած մեզ տարան հենց սկսեցին ինքնաթիռը եւ անմիջապես մի քանի րոպեից հետո ինքնաթիռը բարձրացավ։ Պատրաստ վիճակում ինքնաթիռը գտնում։ Սպասում էին ձեզ։ Այո։ Բարձր Տասը մի 4 ժամ շրջեցին տարբեր քաղաքներով, դա չգիտենք որ քաղաք, բայց մեզ տված որ Բաքու, Սումգայի։ Վերջում դրան մի դեղի ջասերեցին, չենք մոյն թե որ քաղաք է։ Դուք եք Ռոլես Աղաջանյան։ Ես եմ Ռոլես։ Վարորդին բաց թողին։ Վարորդին բաց թողեցին, այո։ Մի քաղաքում մի չենք արդեն գիշեր էր մոտ էր չորնի որ կոչեցյալը եկավ էլի ավտոմատիկներով շներով տեղափոխեցին ինչ մի բանդ հետագայում իմ ասենք որ դա իրեն Թիֆլիս ազգային անվտանգության կոմիտեի մեկուսարն են դել մեզ ռոլեսին ուրիշ փոստարան ինձ ուրիշ դուր տարան բանդարկներ կային երեմի 7 թոյքի երկու օր մնացինք դեղ երկու օրվա ընթացքում համեթե մեզ ոչ մի բան չտվեցին բացի մի բաժակ ջրից երկու օր ուշ հանեցին դուրս եկա տես արդեն ռոլեսն անդեղ Արգադի Ղուկասյանն այնտեղ հանեցին սև գող կոչեցյալ մեխանայով երկու-երեք ժամ շրջեցին թոնավկայան տարան նստեցեցին մի Իգնատեր Շորսոկուն մեզ հետ էր Ավետ Գրիգորյանը մեր շարժում ակտիվիստներից է Շորսոկով նստեցին Իգնատերը երկու ժամից հետո իջանք էլի նույն շները նույն ավտոմատիկները նույն էլի մեխանայով սև գող կոչեցյալ մի քանի ժամ, 5-6 ժամ գնացինք տարա մի բանդ, շենոցում խոսանք, ուզում են խոսանք շատ կոպիզեով, ընդհատում էին մեզ։ Այն վերջի մասը գտել են Նովոչեկասկ, հատուկ բանդ համար 3 էր կոչում, հետագայում ենք իմացանք, բանդի պայմանները չեմ ուզում նկարագրեմ, մի խոսում սկզբից 4 հոգով մնացինք, երեմի 10-12 օր հետո տեղափոխեցին տարբեր խուցեր։ Այդ ընթացքում ոչ մի մեղադրանք, ոչ մի հարցակնություն։ Ռոլիսն էին հաճախակի հարցակննում, երկու անգամ էլ ինձ հարցակնեցին։ Հիմնական շեշտը դնում են, որ ինչու մի բան կապսեն մեզ, ասինքն ինձ կոնկրետ ռոլեսին շատ տարբեր հարցերով էին բանանում։ Ինձ կոնկրետ շեշտը դնում են քաղաքի կամուրջի պայթեցման հարցում, որ շուշվա հետ ճանապարհը։ Մազի կամուրջը։ Այո, եւ թուրք շորս միլիցիաներների պատանդ վերցնելու հարցում Բերտաձորի տղաների փոխանակման հետ կապված։ Բայց ինքն էր այդ մեղադրանքը, արդեն տարիներ անց կարող խոստովանել։ Երևի ինչ որ բան կար, ինչ որ ռոլեսի կատարում էր մեծն ենք, բայց ռոլեսի ծառայությունը շատ մեծ էր, ես որպես մասնակից Ամենայն դեպս ինքեր կա։ Բայց միանշնակ մենք դրիվ շղթում ենք այդ բոլոր բաները երկու թե երեք անգամ խոսեցին դրանից հետո տեղափոխեցին տարբեր խուցեր մի երկու շաբթից հետո Ղուկասյանին հանեցին խուցից մեկ մասեք ուրիշ տեղան տեղափոխել բայց իրեն բաց թողեցին Դրսի հետ ոչ մի կապ կար։ Ոչ մի կապ։ Ամբողջ 24 ժամ ընթացքում 6-7 րոպե զբոսանքի են տալիս։ Զբոսանքի էին տալիս։ Շատ ցուրտ էր զբոսանք տանելու պրոցեդուրան էլի շատ շատ իսկի պատմելու կարիք էլ չկա մի քիչ զարգացանակի են ենթարկում դե մոտորապես երևի իրենք հատուկ հանրություն են ստացել մեզ նկատմամբ ոչ երևի ուզում են բարոյապես ճնշել ձեզ ճիշտ է չէր հազողում ոչ մի անգամ ինչ որտեղ զգում եք, որ Ղարաբաղցիները հետաքրքրում են ձեր ճակատագրով, փորձում են դուրս հանել բանտից։ Կապ չկար համենայն դեպս այդ ներքի զգացողությունը ունեիք, որ դուք միայնակ չեք։ Միանշանակ, բայց մենք ոչ մի կապ չունեինք արտաքին աշխարհի հետ, ոչ մի։ Մեկ-մեկ հայեր էին բերում մեր խոցը, չենք արտահայտում իր ներկայությունը, մենք գիտենք, որ կարող է կազմակերպված հանդիպում լինեն։ Զուգուշությունը պահում ենք, հետո մենք գիտենք, որ լրիվ զայնագրվում է, հետո բաժանեցին մեզ ռոլեսին տարան ուրիշտեղ, ավետեն ուրիշտեղ, ինձ հետո տարան ուրիշտեղ, նա շոտ նորից միացրին, մի կամերա տարան, այդ կամ հենց նոր են բերել Վիգեն Շիրինյանի Մարտակերտից շատ նարգված ազնիվ այ Ղարաբաղից, որը մեծ ծառայություն է Մարտակերտը շարժման հետ կապված եւ պաշտպանության Վլադիկ Սարգսյանն էր հետո բերեցին Չարտարիս կամ Սաֆարյանն էր ընդեղ Աստղաշենի Ջոգատի հրամանտարը Երևանից խոսորովներ ընդեղ ոդու ջարդած բերեցին։ Ուզում էին ղեկավարներին մեկուսացնելով ժողովրդին ճնշել։ Ակտիվիստներին բանտարկին շարժումը ճնշել, այդ է հիմնական իրենց նպատակը եղել Ռաշիդներ Մանգասարյան այնտեղ ռազմիկ հետ բանտարկեցին ստադիոնում ռազմիկ Պետրոսյանի հետ ռազմիկ Պետրոսյան բերեցին դեղ ուրիշ բանտից Դուք դա ինչպես եք մանում ում բերին ում բաց թողեին հետո չհետո ինքը Այդ ամբողջը հետո իմաց Տղաները տարբեր խոսերով նստած մենք չգիտեինք թե ով ա դեր նստած բաց թողեցին հետո մենք իմացանք կամ եթե կամերան տանում արդեն տղաներս կար իրարից ենք իմանում Դենա ու բաց թողեցին 33 օրներ ինձ եկան, ասում են դուրս եկեք կանչում են։ Գնացինք դե ասում ստորագրեք որ ցես ոչ մի բան չեն արել, ցես չեն վիրավորել, ցես չեն նեղել։ Ստորագրեցինք դուրս եկա բանդից, տեսա Ռաշիդնա դուրսում, Ռաշիդ Մանգասյան։ Ասում եմ երկու սուտ կստեն ստացե ինձ ասել են որ պիտի քեզ բաց թողնեն ես սպասում եմ որ մենք են գնանք Ստեփանակերտ դիրեն դե մոտը գումար չկար իմ մոտ էլ քիչ միշ կար Լենսկ аэроպորտը, Պետորն էլ երթ կար Երևան, շաբաթը մի օր ալինում, մեր բախտից էլ նույն օրը կար։ Եկանք Երևան, аэроպորտի զանգեցի տղաները եկան դիմավորեցին քննիչները համոզվելով, որ իբր թե դուք ոչ մի կապ չունեք շարժման հետ, բաց թողին թե նրանց վրա իրոք դրսից ճնշում կա։ Երևի ճնշումներ դրսից, իրենք էլ համոզվեցին, որ մեզնից բան չի դուրս գա ինֆորմացիայի առումով, եւ իրենց ապացույցներ չունեն, Իսումը դայր պատճառը եւ միանշանակ երևի դրսից շնշում եւս գլիներ։ Հետո կամաս կամաս ամեն օր մեկին բասեն թող, մաջորդ օր օրեսին բաստուղեցին, մասը օրեսի տարան Թիբրիսից բաստուղեցի этаպով բան շատ շարժելեցին Ռուլես Աղաջանին։ Բանտում անցկացրած օրերը ազդեցին, որ հետագայում ձեր ակտիվությունը ինչ որ չափով նվազի։ Դակարակ ավելի մեծ ողջաշնչեց եւ հետագայում արդեն համոզվեցի գոռան զենքի չելնել, որ սկսեցինք զենքով զբաղվել, Զենքեր հարսիմքիից երկարա։ Առաջի անգամ ես զենք երջվեց այն ժամանակ, որ Դաշուշենում բյուրովավանից Աբովյանի շրջանից մեզ Սամվել անով։ Տավ Սամվելի հրամանտարն Շոմյան Մզովեց ինքը ռոլեսին ասես ինչ վագոն ավարկում Երևանից ու պետ ամբերն թաֆի շշերա Ռուլեսը գործով գնաց Շահոմյան, ինձ հանձնարեց ու պիտի կազմակերպ այդ վագոնը Բեռնաթափը։ Այն ժամանակ էր, երբ թուրքամոնականները օտանավակայան լրիվ իրենք են վերահսկում, իսկ երկաթվային կայարանն էլ ռուս ամոնականներ։ Պետրոսյան Ռազմիկին ասել էս բան, ես հետաքրվել եմ վագոնը կաղնած արդեն, գնացինք նորից ճշտեցինք տեղը, տեղափոխվեցին այն կյուն, որ զինվորներից հեռու լինի, եկան ավտոդպրոցի տնօրեն Զարմայի մոտ, Զարմայի կարծեմ Հարությունյան։ Խնդրեցին մի մեքենա, դե մեծ մարդ կա Երևանունով, շատ ուժեղ լավ ազնվորություն, քաջ, ինչպես միշտ իր մեքենան մեծ դրամադրում, որ ուրիշ բարոթներ չիմանան։ Մինչև վագոնը բացելը 5-6 անգամ գնացինք 4-5 հատ պոստեր դրած, ամեն անգամ գնալուց մի սիգարետ, մի կոնֆետ, շոկոլադ, այս մեկը մյուս ասենք այդ ռազմիկ այդ գնում գազիկ որ մեր ճանաչեն։ Եկել են ժամանակ արդեն մենք գնում ենք մեր չես դուգում։ Արդեն մտերիմներ եք։ Արդեն մտերիմներ ենք սկսեցինք շշերը արջև թափելը ուրալ մեքենայա։ Այդ մեքենան ինքնաշեն նռնակներ, փոքր շապսի տնդանոթներ, ինքնաշեն տարբեր ձևի դակներ։ Բարձեցինք, հետևելի մի քանի շշերը դասավորեցինք։ Ձևականորեն։ Ձևականորեն նախորդ պայմանով թե որ գյուղ բիետանենք, բիետանենք սխնախ զանգել են հասկացել տղաները ու պիտի ապրանք բերենք։ Եկանք արդեն սալդատների կողքովանցներուս ամեն անգամ ռազմիկը ասում է մերն այլես մեքենան մեր բախտից ստույեցին պակետի մեր վիճակը ոնց գիշերը տարանք թափեցինք դպրոցի տունորենի բակներ Թեգուս պայմանով գիդի բակում մի թափինք հետո թափեցինք ասում չէ վախենում եմ պիտի հանեք ստեղից վասմատ պասներ նկատել եմ խնդրեցինք մնա առավոտը կտապենք։ Եկան քաղաք նորից առավոտը 5-ին 6-ին գնացինք մուտ, նորից լսեցինք մեքենան, տարանք սխնախի անտառներում։ Թափեցինք նրանց հետո արդեն առազմի կարոլես այդ մեսին բաժանեցին։ Պատերազմի տարիներին ինչ էիք անում։ Մինչև բանակի ստեղծումը 92 թվականի հունիս ամսիսի սարել եմ ժոկաներում սկզբից ռոլեսի ժոկատում, նրանց հետո մի երկու ամիս հիմնականում ականեր հարսու ենք զբաղվում բանակը, որ կազմավորվեց 92 թվականի սեպտեմբերին, Ռոլեսուն ինժեներական ծառայության պետներ բանակի ես տեղակալն էի, մինչև կռվի վերջը։ Կռիվը բրծավ անց արդեն քաղաքացիական գործի 96 թվականի մայիսից։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի փետրվարի 15-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։